بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. إنا a'tainaka al-kauthar Hakika tumekupa khairi nyingi Fasalli li rabbika wanhar Basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi Inna shani'aka huwa al-abtar Hakika anayekuchukia ndiye aliye mpungufu Allahu akbar Allahu akbar La Suratul Kauthar imeteremka maka Mwenyezi Mungu katika sura hii anamtajia mtume wake sallallahu alaihi wasallam neema alizomfanyia kwa kumpa kheri nyingi na neema kubwa kubwa katika dunia na akhera na akamtaka adumishe sala iliyosafi kwa kumridhi Mwenyezi Mungu na atoe mhanga bora ya mali yake kwa dhahia ya shukurani kwa ukarimu aliopewa. Kisha sura imehitimisha kwa kumbashiria Nabii sallallahu alaihi wasallam kuwa atakatiliwa mbali huyo anayemchukia na kumbughudhi mtume. Sisi hakika tumekupa heri nyingi za daima katika dunia na akhera. Ilivyokuwa umepewa hayo, basi dumisha sala kwa Mola wako mlezi kwa usafi kabisa. Na uchinje dhabihu wako kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa aliyokupa ya ukarimu na akakuhusisha wewe kasa kwa kukupa kheri. Hakika huyo anayekuchukia ndiye katika na kila kheri.